Այսօրվա մեր միջոցառումը հիմնականում կապված է բրուցելոս հիվանդության ախտորոշման հետ։ Այդ նպատակով հրավիրել ենք հենց սիջուկաբաններին, 5 շրջանում գործում է սիջուկաբանական բաժին, որտեղ ախտորոշում ենք բրուցելոս հիվանդությունը, բացի Ասկերան, Շուշի եւ քաղաքի անասնաբուժական կայաններից։ Ես չեմ ուզում երկար խոսել բրուցելոս հիվանդության մասին, որովհետեւ դուք գիտեք եւ դրա մասին դու խոսվի։ Ուղղակի ես ուզում եմ նորից կարևորեմ ձեր աշխատանքը, որը կապված է նորից ասեմ կենթանիների բրուցիլոզ հիվանդության ախտորոշման հետ։ Իսկ դուք գիտեք, որ ընդհանրապես ցանկացած հիվանդության դեպքում ճիշտ ժամանակին ախտորոշումը դա հաշվենք 90% բուժում է։ Տվյալ դեպքում կապված բրուցիլոզ հիվանդության հետ մենք բոլորս գիտենք, որ բրուցիլոզ հիվանդությունը բուժում չունի, իսկ դրա համար մենք պիտի ժամանակին ախտորոշենք այդ հիվանդությունը ու հիվանդներին մեկուսացնենք ու սպանդի ենթարկենք։ Կոնկրետ ես ուզում եմ մի քիչ խոսել մեր սիջուկաբանների աշխատանքի մասին շրջաներում։ Ես բազմիցս ձեզ հետ հանդիպելու դեպքում նշել եմ, որ դուք ոչ միայն լաբորատոր, ասինքն հետազոտություն կատարողներ եք, այլ դուք շրջանում կոնկրետ բրուցիլոզ հիվանդության դեմ պայքարի կառավարողներն եք, ինչպես կարելի ասել, որտեղ դուք չպիտի բավարարվեք կոնկրետ արյուն բերել են, ստուգել եք ու դրանով բավարարվեք։ Չէ, ես միշտ ասել եմ, որ ցանկացած շիջուկաբանի սեղանի պետք է դրված լինի քարտեզ, լավաշվեր ասում, որտեղ նշված լինի համայնքները եւ հետազոտման արդյունքները։ Ու պետք է հետազոտումը իրականացվի խիստ հրահանգի համաձայն։ Մենք գիտենք, որ անապահով տնտեսություններում, եթե արյունը վերցրել են, անապահով է ճանաչվել տնտեսությունը, պետք է նորից մի ամսից հետո արյունը վերցնել ու ստուգել, բայց իրականում լինում է դեպքեր, որ վերցնում են հիվանդը կա, հա հիվանդը հանել են, բայց նորից 2-3 ամիս հետո վերցնում են, այսինքն է մնացած կատարած աշխատանքները արդեն թե չադառնում։ Եվ դուք պետք է հետևեք դրան։ Եթե Մյուրիշեն համայնքում ենթադրենք եղելա, ու մի ամիս անցելա չեն բերել, դուք պիտի ահազանգա ոնց շուտ բերեք։ Ու այսուհետ նման բաց թողումների մասին դուք եք պատասխան տալու։ Այս տարի օրինակ հետազոտությունները եղել են կոնկրետ Խոշո եղջերավոր կենթանիների մոտ հետազոտվել է 40500 նմուշ բայց դա շատ քիչ է մեր նախատեսած պլանից։ Ճիշտ է, 17 թվականին մի քիչ հակահամաճարակային միջոցառումները սուբյեկտիվ օբյեկտիվ պայմաններից ելնելով մի քիչ խառնվել էր, բայց ամեն դեպքում դուք պիտի աշխատեք, որպեսզի լրիվ գլխականակը ընդգրկվի։ Դուք պետք է անընդհատ ձեր տնորենին ասեք, ահա զանգեք, որ այ չեմ բերում կամ մեզ մենք հրահանգենք, մեկ կհրահանգենք։ Մանր երջանասունների մոտ հետազոտվել է մոտ 45000 արյան նմուշ որը նույնպես շատ քիչ է։ Մենք գիտենք, որ բրուցելոս հիվանդությունը ինչպես նաև մեծ տնտեսական վնաս է հասցնում, ճիշտ է, բրուցելոս հիվանդությունից կենթանիները չեն սատկվում, բայց տնտեսական վնասը շատ մեծ է լինում։ Կոնկրետ կապված մթերատվության քչացման, կոնկրետ վիժումների հետ, վերարտադրության հետ կապված, բայց ամենակարևորը, որ բրուցելոս հիվանդությունը ընդհանուր է մարդկանց եւ կենթանիների համար, որ մարդիկ կենթանիներից վարակվում են բրուցելոս հիվանդությամբ Այդ իսկ պատճառով մենք դա ավելի ենք կարևորում։ Դրա համար մենք կազմակերպել ենք նման միջոցառում, որը լինելու է եւ մեթոդական ուսուցումներ, ինչպես նաեւ լինելու է պրակտիկ աշխատանք է կատարվելու եւ ես Տիկին Իսկանդարյան, որպեսի վերջում բոլոր առանձին սիջուկաբանների մասին ձեր եզրակացությունը նրանց կատարված աշխատանքի այդ ունակությունների ասենք ինչ աշճանի են իրականացնում իրենց աշխատանքը ոնց են իրականացնում գրավոր բոլորի մասին ձեր եզրակացությունը բայց օբյեկտիվ Բրուցելոզը քրոնիկ ընթացքով ինֆեկցիոն հիվանդություն է, որը բնորոշվում է հղի կենթանիների վերարտադրական ընդունակության խանգարումներով։ Մալթիական միջերկրածովային տենդի պատճառի վերաբերյալ ուսումնասիրություններ է կատարել անգլիացի բժիշկ Բրյուսը, ով բացահայտեց հիվանդության մանրեական բնույթը։ Հետագայում այդ մանրեներին ավանեցին իր անվան բրուցելաներ, իսկ հիվանդությունը բրուցելոզ։ Այժմ հայտնի է բրուցելոզի հարուցչի 6 տիպ, որոնք բաժանվում են մի շարք կենսաբանական տարբերակների։ Բրուցելա մելիտենզիսը համարվում է ոչխարների, այծերի եւ մարդկանց բրուցելոզի հարուցիչը, որը ներառում է 3 տարբերակ։ Բրուցելա աբորտուսը համարվում է խոշոր եղջերավոր կենթայիների, գոմեշների, ձիերի բրուցելոզի հարուցիչը 7 կենսատ տարբերակով։ Բրուցելա սուիսը խոզերի եւ եղջերուների, բրուցելա օվիսը խոյերի ինֆեկցիոն էպիդիդիմիտի հարուցիչը եւ բրուցելա կանիսը շների հարուցիչը։ Բրուցելա ցեղին վերջերս ավելացել է նաեւ 3 տարատեսակ, որոնք առ առանձնացվել են ծովային կատնասուններից եւ համարվում են ախտածին մարդկանց համար, ինչպես գյուղատնտեսական կենթայիների համար։ Բրուցելյաների բոլոր տեսակները օժտված են տարբեր վիրուլենտությամբ։ Հիվանդության հարուցիչը բազմաձև է, հանդիպում է գնդաձև, օվալ, ցուպիկային ձև։ Ախտաբանական մուշից եւ կուլտուրաներից պատրաստած քսուկներում բակտերիաները դասավորվում են առանձին-առանձին կամ կույտերով։ Բրուցելաները սպոր եւ պատիժ չեն առաջացնում, չնայած յուրահատուկ պայմաններում որոշ շտամներ կարող են պատիճավորվել։ Բրուցելաները լավ են ներկում անելինային ներկերով, դրան բացական։ Կայունությունը ցածր է ֆիզիկական եւ քիմիական գործոնների նկատմամբ։ Այսինքն 60 աշճանի պայմաններով ոչնչանում են 30 րոպեում, 70 աշճանում 5 րոպեում, իսկ 100 աշճանում անմիջապես։ Հիվանդությունը մեծ տարածում է գտել աշխարի շատ երկրներում, ինչպես նաև Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետությունում, ժողովրդական տնտեսությանը պատճառելով զգալի տնտեսական վնաս։ Բրուցելոզը համարվելով մարդկանց եւ կենդանիների համար հատուկ վտանգավոր հիվանդություն, միջազգային համաճարակաբանական բյուրոն ընդգրկել է B խմբի հիվանդությունների շարքում։ Նրանում հիվանդությունները ընդգրկված են ըստ կենդանական տեսակների։ Այս տեսակետից բրուցելոզի նկատմամբ ընկալնակ են գյուղատնտեսական եւ ընտանի բոլոր կենդանական տեսակները եւ վայրի կենթայիների շատ տեսակներ։ Որպես սոցիալական ճարիք նրանով ախտահարվում է նաեւ մարդը։ Գյուղացական անասնապահական տնտեսությունում հիվանդությունը շոշափելի տնտեսական վնաս է հասցնում խախտելով տնտեսության էկոնոմիկան։ Տևական հետազոտությունների արդյունքում բացահայտվել է, որ դրուցելոզի հասցրած տնտեսական վնասը զգալի է այն տնտեսություններում, որտեղ գյուղատնտեսական կենթանիներից ստացված եկամուտը էապես կախված է անասնապահական մթերքներից, հատկապես կաթնային մթերատվությունից։ Միջդեռ կապված միկրոօրգանիզմների թերաժեք իմունոկենսաբանական առանձնատուկ վերակառուցումների հետ հիվանդությունը շարունակվում է տարածվել։ Բրուցելոզի նկատմամբ անապահով տնտեսություններում տնտեսական վնասը գոյանում է հիվանդ կենթանիների քաշաճի, կաթային մթերատվության նվազումից, գլխի կորստից, տևական անպտղությունից, օրգանիզմի վերարտադրական ֆունկցիայի կորստից, բրուցելոզով հիվանդ կենթանիների խոտանումից։ Հսկայական միջոցներ են ծախսվում հիվանդության վերացման, անասնաբուժասային տարական միջոցառումների, կենթանական ծակման, մթերքի վարակազերծման վրա։ Որպես զոոանտրապանոց հիվանդություն մարիակիր կենթայիններից վարակը մարդուն փոխացվում է ուղակի կամ անուղակի շփման միջոցով։ Մնալով հանրային առողջության սպառնալիք աշխարհում մարդկանց հիվանդության ամենամյա դեպքերի թիվը հասնում է 500 հազարի։ Այժմ Հնդկաստանը համարվում է կենթայիների բրուցելոզի զանգվածային տարածման եւ անապահովության երկիր։ Բրուցելոզի հասցրած տնտեսական վնասը այստեղ կազմում է 58.8 միլիոն դոլար։ Աշխարհի զարգացած այժմյան պայմաններում կապված կենթայիների անընդհատ տեղափոխումների հետ բրուցելոզը չի կարող համարվել որևէ բնաշխարհագրական տարածաշրջանի հիվանդություն։ Բրուցելոզի տարածման Հայաստանը նպաստում է նաև պատերազմական գործողությունների, որի ժամանակ բացակայում են անասնաբուժասային տարական միջոցառումները։ Եվրոպայի հարավ-արևմտյան մասում հատկապես ոչխարների եւ այծերի մեջ բարձր է բրուցելոզի տարածվածությունը։ Այդ կապակցությամբ բարձր է նաև մարդկանց վարակվածությունը։ Հետազոտությունների տվյալների համաձայն Ռուսաստանի Դաշնությունում համաճարակային իրավիճակը բրուցելոզի նկատմամբ մնում է անապահով։ Հիվանդությունը ավելի շատ գրանցվում է խոշոր եւ ջրավոր կենդանիների մոտ։ Ամբողջ Ռուսաստանի Դաշնությունում առավել անապահով են համարվում Հյուսիս Կովկասյան, Հյուսիսային եւ Հարավային Դաշնային շրջանները, որոնց բաժինը հասնում բրուցելոզով արարվածության 90%-ը։ Այս տարածաշրջանում բրուցելոզի վարակման տեսակետից մեծ վտանգ է ներկայացնում կենթայիների համարակալման բացակայումը եւ չվերահսկվող տեղափոխումները։ Ստավրոպոլի երկրամասում բրուցելոզը մնում է ամենաակտուալ խնդիրներից մեկը, որը բացատրվում է համաճարակային իրավիճակի հսկողության թուլացումով, հատկապես սեփականատեր ֆերմերների մոտ։ Պետք է նշել, որ յուրաքանչյուր տարի մարդկանց բրուցելոզով արակվածության դեպքեր են գրանցվում Ռուսաստանի Դաշնության 33-ից 40 սուբյեկտներում։ Սակայն օրինակ Հարևան Բելարուսի Հանրապետությունում արդեն տասնյակ տարիներ շարունակ ապահով է համարվում բրուցելոզի նկատմամբ։ Հաշվի առնելով ազգային ծրագրի շրջանակներում ներկայացված հաշվետվության տվյալները, բրուցելոզը անկանոն տարածում է գտել նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, հատկապես խոշոր եղջերավոր կենթայիների մեջ։ Հիվանդության ինտենսիվության տեսակետից բրուցելոզ առանձնացվում է հատուկեն դեպքերից մինչև բարձր ուժգնության տարածվածության։ Այդ վարակի հարուցչի էկոլոգիական առանձնատկությունն այն է, որ համարվում է քրոնիկ ընթացքով հիվանդություն, որով ստեղծվում է ստացիոնար, այսինքն մշտական համաճարակային օջախներ անապահով անասնապահական տնտեսություններում։ Բրուցելոզի համաճարակաբանական կարևոր առանձնահատկություն է համարվում նաև համաճարակային շփթայի առաջատար օղակի բացահայտումը։ Դա հիվանդ եւ ագլյուտինացիա ռեակցիա դրական հակազդող կենթայիների հարկադիր մորթն է, որը պայմանավորում է նվազագույն ծախսերով եւ անասնաբուժասային տարական միջոցառումների իրականացման վերացնել հիվանդությունը եւ տնտեսությունը առողջացնել բրուցելոզից։ Բրուցելոզին հարուստի նկատմամբ ընկալնա կենթանիների բազմազանությունը եւ նոր շիճուկաբանական տիպերի հայտնվելը բնության մեջ վկայում են, որ չնայած հիվանդության վաղեմության դեռևս շարունակվում է նրա էվոլյուցիոն փոփոխությունը։ Այսինքն, ինչպես հիվանդություն առաջացնող պատճառն է ադապտացիոն փոփոխության ենթարկում, այնպես է փոփոխված մանրեների հարուցած հիվանդության դրսևորումները արտահայտվում են որոշակի առանձնահատկություններով կապված բրուցելաների նկատմամբ մակրոօրգանիզմների ընդունակության, ինտենսիվության եւ միկրոօրգանիզմների փոխանցման ակտիվության, ինչպես նաեւ ախտացունության ընթացքի եւ ընկալնա կենթանական տեսակի հետ վարակը կարող է դրսեւորվել քրոնիկ, եթեմներ սուր ընթացքով։ Խոշոր եւ ջերավոր կենթանիների, ոչխարների, այծերի, խոզերի մեջ ինֆեկցիան արտահայտվում է համաճարակային բռնկումներով, իսկ ձիերի, գոմեշների, շների եւ այլ կենթանատեսակների մոտ սպորադիկ դրսեւորումներով։ Հաստատված է, որ միևնույն նույն կենթանական տեսակի առանձնակները ունենում են բրուցելոզի նկատմամբ տարբեր ընկալունակության ինտենսիվություն, որը կախված է կենթանու բտվածության աստիճանից, հասակից եւ մթերատվությունից։ Մարդկանց բրուցելոզի հարուցի հիմնական շտեմարան են համարվում գյուղատնտեսական կենթայինները։ Չնայած վայրի կենթայինները կարող են մասնակցել համաճարակին, սակայն էական վտանգ չեն ներկայացնում գյուղատնտեսական կենթայինների եւ մարդկանց համար։ Հիվանդության տրանսմիսային տարածման եւ համաճարակի հետագա զարգացման տեսակետից որոշ որոշակի վտանգ է ներկայացնում արյունացուց միջատները։ Նրանք կարող են նաև վարակը փոխանցել ձվի միջոցով։ Կենդանիների օրգանիզմում մանրեները տևական ժամանակ պահպանվում են համաճարակային օջախում եւ դրսեւորվում ծխացող ինֆեկցիայի ձևով։ Բրուցելոզի տևական արտահայտման եւ համաճարակի առանձնահատկություն է համարվում այն, որ մարիակիր կենթայիները ծնից կամ վիժումից հետո երկար ժամանակ բրուցելաները արտազատում են կաթի, սերմնաբջիջների, գղանքի մեզի միջոցով։ Համաճարակային ընթացքի հետագա պահպանման տեսակետից կարևոր առանձնահատկություն ենք համարում կովերի եւ ոչխարների կատնագեղձում բրուցելաների պահպանումը եւ կաթի միջոցով արտազատումը։ Կովերի մոտ 7-ից 9 տարի, ոչխարների մոտ 2-ից 3 տարի։ Քանի որ բրուցելոզի հիմնական կլինիկական նշանը հղի կենթանիների վիժումն է, կովերի մոթողության 5-ից 7-րդ ամսում, իսկ ոչխարներին 4-ից 5-րդ ամսում, ուստի խոշոր եջայր կենթանիների թարմ համաճարակային օջախներում վիժումները կարող են հասնել 50-ից 60%-ի, իսկ ոչխարների մոտ 70%։ Խոզերի մոտ վիժումը կարող է տեղի ունենալ հղիության Առաջին, այնպես էլ երկրորդ շրջանում։ Համաճարակային օջախի սկզբնական տարիներին զանգվածային վիժումներ են լինում խոզամայրերի 70%-ի մոտ։ Կենթայների վիժումը խորը հղյության ժամանակ պայմանավորված է նրանով, որ բրուցելաները առավել բարենպաստ պայմաններ են գտնում սեռական համակարգում, մասնավորապես արգանդում։ Արգանդը գտնվելով ակտիվ ֆիզիոլոգիական վիճակում, թուլանում է նրա դիմադրողականությունը եւ զարգանում նրա ախտահարման ընթացքը, առաջացնում պտղի մահ եւ վիժում։ Վիժումից հետո տեղի ունեցած փոփոխությունները արգանդում նպաստում են զվարանների բորբոքման, որն էլ պատճառ է հանդիսանում կովերի անպտղության։ Մատրաշների վարակումը կարող է տեղի ունենալ արգանդից բթրի արտաքսման, ծնի ընթացքում էնդոմետրիտների դեպքում կաթ ընդունելու եւ հիվանդ կենթանիների հետ շփման ժամանակ։ Հաստատված է շների դերը որպես բրուցելոզային վարակի պահեստ գյուղատնտեսական կենթանիների համար։ Հաշվի չառնելով տվյալ փաստը որոշ տնտեսություններում դժվարանում է վարակի վերացման միջոցառումների անցկացումը։ Դրան ուշադրություն պետք է դարձվի։ Բրուցելոզը հանդիպում է տարվա բոլոր եղանակներին, բայց համաճարակը իր գագաթնակետին է հասնում սկսած հունվարից մինչև մարտ ամիսները, այնուհետև մայիսին, ինչը պայմանավորված է այդ ժամանակաշրջանում ոչխարների զանգվածային գնի եւ խուզի անցկացման հետ։ Համարվելով մարդկանց եւ կենդանի համար ընդհանուր հիվանդություն, բրուցելոզը աճաղ գրանցվում է 15-ից 35 տարիքային խմբերում։ Ախտանշանները կարող են լինել հոգնակցություն, գլխացավ, որոնք զուգորդվում են տենդով, դողով, ուժեղ քնարտադրությամբ, հոդացավերով, մեջքի ցավերով, ախոժակի կորուսներով։ Որոշ հետազոտողներ հայտնում են, որ բրուցելոզը հաճախ գրանցվում է կանանց մոտ, որը կապված է կենթանիների եւ կենթանական խնամքի ցակման մթերքի հումքի մշակման հետ, նրանց զբաղվածությամբ եւ ներգրավվածությամբ։ Բրուցելոզի փոխանցումը մարդկանց միջև խիստ հազվադեպ է։ Վարակը կարող է իրականացվել միայն արյան փոխներարկման կամ հյուսվածքների փոխպատվաստման ժամանակ։ Մարդկանց առողջության պահպանման համար պահանջվում է խիստ նախազգուշական միջոցառումներ։ Ոստի բրուցելոզի մանրիաբանական ախտորոշումը, զինքառուցիչների առանձնացումը պետք է կատարել միայն կենսավտանգության պահպանման երրորդ աստիճանի լաբորատորիաներում։ իրավամբ թեման հրատապ է, ցավոտ է, ուզում եմ շրջանների ղեկավարները նախքան այս դասընթացները, նախքան այս հանդիպումը, արդյոք այդ թեմայով, այդ գծով ինչ աշխատանքներ եք կոնկրետ դուք կատարել։ Ավետիսյանով Ֆիլա, Տուն անասնաբուժական կայանի հա։ շիճուկաբան։ Կոնկրետ հունվարից սկսում ենք աշխատանքներին։ 15400 մանր քնալ, մոտ 9000 խոշոր։ Շքանելելա բրուցլոս դուս կալա ընդհանուր հոտիս ենթարկած սպանդեի Օրինակ Բերթաշենում իլալամս անապահով տնտեսություն ծովեր կոչվող տեղամասում ամենամեծ քննություն կատարելը արդեն ապահովա։ Եվ նույնը իլալամ Յուրուշենում։ Տիկինոֆելա, եւ ինչպես է կարևորում այս հանդիպումը։ Շատ նորմալ։ Եվ այս հանդիպումը ոչ թե պիտի իներ հիմնականում սոր, այլ ժամանակի ընթացքում ամենուր պիտի լինի շարունակական։ Կցանկանայի իմանալ ամենահեռավոր շրջանի մասին։ <coughs> Քաշաթաղիսի շուկաբան Արմենուհի Յահուբյան անցած տարվա ընթացքում մեր շրջանում ստուգվել 8000 գլխից առավ խոշոր եւ ջրավոր եւ մոտ 9000-ից ավել մանր։ Հիվանդ կենթանիներ չեն հայտնաբերվել, դա հիմնական պայմանավորված է նրանով, որ ասենք ապե 2 տարի է աչալոջ հետևելով մեր մոտ բրուցելոզը կարելի ասել չի գրանցվում։ Բարի նորից սկսել ենք մեր պլանային աշխատանքները, այն գյուղերը, որոնք ստուգված չեն եղել եւ հիմա պետք է ստուգվեին ըստ պլանի 6 ամիս հետո ստուգվել է մոտ 750 գլխոշոր երջերավոր ու դեռ շարունակվում է պլանի համաձայն ըստ մեր կազմած պլանի հետ կարելի ասել մոտ 4000 գլուխ ներառել ենք առաջին երամսյակի մեջ ստուգման Ինչու եմ ասում 4000 գլուխ առաջին երամսյակում, որովհետև բնակչությունը սովորա որ ասենք 6 ամիս հետո պարտադիր պետքա վերցվի ու եթե ես ասենք մեծացնեմ գլխականակի չափը մարդիկ կարող ասեն ինչն է պատճառը որ ասենք 3 ամիս առաջ վերցրել ես ու նորից հիմա նորից արում ես վերցնում դրա համար տենց են պլանավորվի որ ասենք ամեն երամսյա կիքա գլխականակով պատասխանում հուսով կկարողանանք Մարտակերտ Եփշոջյանն անասնաբուժական կառավարի անասնաբուժ սերոլոգ Զայնե Վլադիմիրի Ավտանգելյան Հունվարի 1-ի դրությամբ ունեմ խոշոր եղջերավոր տված 121 եւ մանր 36 ցույցա տալ բացակա դրական չունենք նորմայի մեջ է երևի երազանց ընդանում անցյալ տարիներ ունեցան շատ քիչ բրեցելոս ստուգվում է եթե լինում է կրկնակի դնում ամիս մի անգամ նորից կանչում նույն տեղամասը բերում նորից կատարում ենք բրուցելոզով ստուգարք կատարվում է, եթե նորմալ այն, իսկ եթե չէ, համապատասխան մարմինների հետ միասին հանումունք եւ սպանդի ենթարկում։ Շամյան համարն է Հակոբյան 40 խոշոր եղջերավ ենք վերցրել, հիվանդ չի գրանցվել մայիսին։ Հունվարի 1-ից